Badu orain zonbait urte erlezainek deia daga jotzen dutela. Erleak hiltzen ari direla, beren ofizioa hil zorian dela eta badela egiazko pozoin arrangura bat, baina txekulan oiarzun handirik ukangabe. Azkenian, frantses deputatuen ganik ikerketako zenbaki batzu kondutan hartuak izan dira, hala nola orte gusi zeunaindako itamar bat erle hiltzen diren, eta neonicotidoid familiako pozoinak izigarriko txakorrak direla frogatua ere izan baita zientifikoki polinizazioan ari diren intsektuetan, baina ere lura, ura eta inguramen guzian kutsakorra zirela. Jean Bodean erlezaina da urdin ben, eta posten da lege berri untaz, berak ere erletxe galtzea undiak jaseiten baititu urte guziz. Erletxeak sasoinaren arabera eskualde desberdinetan ezartzen ditu, eta eskualdearen arabera ere diferentziak ikusten ditu. Guk arlik aitzin, ez ditzuke tokian behian begiatzen, jamaiten tugu transhumanza egiten dut, ordin, Goerlen parte bat juiten da jertzilat uh, eh, tornosol ez dien egiteko, eta bestik landetat. Partikularki kusten dugu, jertzen ibiltan dian eh, erletan eh, hilze hani txabu bat dugu. Eta han segur han izpozu egarten eh, dien. Mena hebene, bon erle somait hemen goiten dia tokia, mena hebene galtzia patiak. Jean Bodeanek espikatu dauku berak pozoinen eragina gehien bat eman kortasun edo fertilitatean ikusten zuela. Eregina dia ez um, mentuz pozu hoiek fertilitean, eregina hoien uh, osagarrian, kalte de. Eh, erleko bainin erlegina ez bada hun, ebe er, futurize, ez da, ez da deus egiten larazkenian eh, emeki emeki erle da, eta gion egian hiltzen da, eta hanitz hanitz hilze bada, erregina hoiek ez behiti e, eh, berri jaunpena, ordian batek dioie arra diela eta asia ez hun, edo ez aski asi, eta erreginak ordin fertilitea txipitzen txosu.